ऐं जॾहिं हिकु शख़्स खे कुठव तॾहिं उन जे मारींदड़ बाबति तकरार कयव ऐं जेकी लिकाईंदा आहियो सो अलाह पधरो कंदड़ आहे